Simat punya cerita dengan judul Tragedi Banaspati. Kiriman Simatres Muhammad Yusuf Effendi atau Pendi Dopyak Bangilan Tuban. Cerita iki tak alami rikolo tahun 2016 Pas aku isik mondok neng alfala pacul Bojonegoro Waktu iku aku neng jeru pondok aku omong-omong karo Ridwan Omae tanggal meluro Sing biasa diceluk tajat Lan aku biasa diceluk kucing Jap, piye malming mosok gak metu Metu leh tapi aku gak duwe duit. Ya wis, aku golek duit sik, nyilek cacah ya. Oke. Okay. Sak iku mbah oleh duit mbah ogak, pokoke kudu iso ngopi. Piye jap oleh duit gak? Oleh, Cing. Piro jap? 20, Cing. Aku ya enek 10 iki. Ya wis, ayo budal. Tapi ngopi ning ndi? Ning Padomoro lak ya wis, Cing. Ya wis, ayo budal. Tapi sampai esok ya. Gampang nek iku. Aku lan tajab langsung budal ngopi ning padha mara pacul. Tibake aku metu liwat ngarep kantor pengurus. Gak oleh metu terus aku lan tajab bali ae mara kamar pesantren. Aku rada emosi perkara gak oleh metu. Iya, Cing, gak oleh metu iki. Mbujap ngelu aku. Santai, Cing. Ayo liwat nguri ae. Tapi aku gak iso menek. Bagi <laughs> awak antok sing mbok gedhekno. Lah piye? Kok aku tanting ae ya? Ya gampang. Sak banjure iku aku budal ngopi jam 12 bengi lewat nguri. Tajab tak kon menek dhisik, tak tanting. Aneh. Ujug-ujug ana wong gedhe neng dhuwur wit pring. cacing. aku terus gaginan menek terus mlayu karo Tajab. Sandalku keri gak apa sing penting mlayu. Terus aku lan Tajab wis tok nggon ngopi nyantai karo rokok-rokokan. Waktu wis jam 3 esuk, Tajab omong. Cing, ayo balik, aku wis ngantuk. Nom-noman ya mene kok ngantuk to, Jab, Jab. Lambuh gak koyok biasane kok. Ya wis ayo balik. Aku lan Tajab terus bayar langsung budal balik neng pondok. padahal gerbangi tutupi jam 11 aku yo terpaksa menek pager tibae lagi teko ngarep enek pengurus keamanan Mijap enek pengurus kapur sak banjuri aku lan tajab meksa lewat buri pring-pringan sing diarani angker dewi tibae ana wong loro rokokan kebul-kebul matane abang ceng ayo mire nang sawah ana wong halus siap aku penasaran pengin roh ini batinku Aku langsung dibatek tajab melayu moro tengah sawah. Atiku deg-degan lan bingung karpu dewi. Aku langsung diwai rokok tajab tak sumet karo nyantai. Aneh. teko Tekoning panggon sing ana gendrune mau ana geni mekan padang mobal-mobal saya suwe saya nyedak aku tibaik kuwi banaspati Aku lan tajab nyoplok kambi jari wong-wong nek-nek banaspati kudu nyoplok kambi ben gak obong awake. Sak banjuriku banaspatine wis mire, terus aku kambinan balik neng pondok terus turu. Iki pengalamanku pas jaman nakal neng pondok. Sing apik yo ditiru, sing elek yo aja ditiru. Amarga Gusti Allah nyiptakno mesti berpasang-pasangan. Kadang enek apik, kadang enek elek. Dadine gak usah gumun dalam kehidupan. Cukup semene wae critaku. Salam Jimatres teko Bangilan Tuban bersama tim Jimat.